Book 2 21 21 პატარა დიალოგი მეორე პატარა დიალოგი 2 სადაური ხართ სადაური ხართ ბაზელიდან ბაზელიდან ბაზელი შვეიცარიაშია ბაზელი შვეიცარიაშია. შეიძლება ბატონი მიულერი წარმოგიდგინოთ? შეიძლება ბატონი მიულერი წარმოგიდგინოთ? ის უცხოელია. ის უცხოელია. ის რამდენიმე ენას ფლობს? ის რამდენიმე ენას ფლობს? აქ პირველად ხართ? აქ პირველად ხართ? არა, აქ შარშან უკვე ვიყავი. არა, აქ შარშან უკვე ვიყავი. მაგრამ მხოლოდ ერთი კვირით. მაგრამ მხოლოდ ერთი კვირით. როგორ მოგწონთ ჩვენთან? როგორ მოგწონთ ჩვენთან? ძალიან. აქ ძალიან სასიამოვნო ხალხია. ძალიან. აქ ძალიან სასიამოვნო ხალხია. და ბუნებაც მომწონს. და ბუნებაც მომწონს. რა პროფესიის ხართ? რა პროფესიის ხართ? მე თარჯიმანი ვარ. მე თარჯიმანი ვარ. მე ციგნებს ვთარგმნი. მე ციგნებს ვთარგმნი. თქვენ აქ მარტო ხართ? თქვენ აქ მარტო ხართ? არა, ჩემი ცოლიც, ჩემი ქმარიც აქ არის. არა, ჩემი ცოლიც, ჩემი ქმარიც აქ არის. იქ ჩემი ორივე შვილია. იქ კი ჩემი ორივე შვილია.